ku munsi wa gatatu itariki indwi uku kwezi kw'icyenda inama nshingamateka na nkinguzamateka zaremeje liyetena generale do polisi gervain dirako buca nk'umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi akaba asubiriye generale do polisi Alain Guillaume bunyoni yari ari muri ayo mabanga haraheze imyaka ibiri irenga gato bamwe mu bagize inama shikiranganji bakaba bahinduwe itariki umunani uku kwezi kw'icyenda nyine ikiboneka hakaba ari uko Ubushikiranganji bushika butanu kuri cumi na butanu aribwo bufise abashikiranganji bashasha umukuru w'igihugu Evariste ndayishimiye ahinduye izo nzego nyuma yaho yari amaze iminsi ashikiriza ko adashobora kwihanganira abari mu nzego z'igihugu batariko barateza imbere igihugu akavuga kandi ko hari abari bafise intumbero yo gutembagaza ubutegetsi ku nama uno munsi turaba akarusho kazananye n'uko guhindura bamwe mu bagize inzego za leta y'u Burundi bigiye kungura iki ku barundi n'u Burundi ku nama turi kumwe n'abatumire batatu honorable Pierre Claver Nahimana uri umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebo amahoro neza Eh, amahoro neza radiyo televiziyo isanganiro hamwe n'abanywanyi bayo bose bariko baradukurikirana nongera ndamutsa bagenzi banje dusangiye kino kiyago kaze hano ku nama murakoze cyane rwose honorable agaton rwasa uri umushingamateka urongoye umugambwe senel turakuramukije tuguha ikaze hano ku nama murakoze nanjye ndabaramukije ndaramukije abo dusangiye ikiganiro ndaramukije abakurikira radiyo n'abaraba kure bya isanganiro urakoze profesor juvenal ngurwa n'ubusa uri umukuru w'umugambwe emese rurenza amahoro amahoro kaze hano ku nama murakoze rwose ndashimye ngene mwantumiye nkongera ngashima n'abariko baratwumviriza dusangiye ikiyago urakoze twari twifuje kuba kumwe n'uwari guserukira umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ariko ntitwashoboye kumuronka mu biga bw'ibyuma hari François Akimana na nkuru nziza Leonce bitariho niwe hagarikiye kino kiganiro kiremeshejwe nanje Alain Désiré Bukeye neza yaciye arahirira kwinjira muri ayo mabanga bimwe mu byo amaze kurangura tubibaze oba niyo nkuru imbere y'imana mushobora byose imbere y'umukuru w'igihugu Lieutenant General de Police Gervin Ndirakobuca imbere y'umukuru w'igihugu umukuru w'inama nshingamateka na nkenguza mateka hamwe n'izindi nzego zikuru za leta yiyemeje kubahiriza ibwirizwa nshingiro ry'igihugu no guharanira inyungu zacu ndiyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'uburundi n'abarundi mwubahiriza ubumwe bw'abarundi amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga njejwe ndiyemeje kurwanya ibyiyumviro n'ingendo z'ihonyabwoko no gukumirana guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu n'akabenegihugu bose Gervain Dirakobuca yavukiye mu ntara y'Cibitoke muri commune Bukinanyana mu mwaka w'igihumbi kimwe mirongo 1970 nkuko tubisoma ku rubuga rw'ibiro by'umukuru w'igihugu javendera ko buca yari mu mwaka wa kabiri wa kaminuza mu gisata ca shimi aho haba ugwimo rwo mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu mu nyuma yahavuye abandaniza amashuri yiwe muri kaminuza yitiriwe espoir aho yahereje mu gisata c'amategeko Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca yararanguye amabanga atandukanye mu biro vy'umukuru w'igihugu mu bushikiranganje bw'umutekano mu biro bijejwe igendereza n'ahandi imbere yo kuba umushikiranganje wa mbere Lieutenant General Gervais Ndirakobuca akaba yahora ari umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD waciye ukeza umushikiranganje wa mbere Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca mu kiganiro n’abamenyeshamakuru ku mugoroba w'itariki indwi uku kwezi kw'icenda Ndirakobuca ahejeje kurahira uwo mugambwe wamenyesheje ko utazokwihanganira abo wita abapfukama mu nda igihugu umviriza umuvugizi w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Nancy Ninette Mutoni umugambwe CNDD-FDD waraganiriye n'abari muri leta mbyeyi leta nkozi aho bagejeje ikivi urabatera intege tugire ko mbere dukeza ingingo nziza yafashwe yo kurekura iyinjizwa ry'ivyankenerwa ku bene gihugu nk'ifu y'ibigori n'intete sukari n'isima ni ingingo dukenguruka kuko biri mu bisabwa cane n'abene gihugu umugambi CNDD-FDD wifatanije n'abagumyabanga bose ndetse n'abarundi bose muri rusange mu kugaragaza ugweze kwiyemezwa n'igenwa eka no kurahira ku mushikiranganje wa mbere mushasha Lieutenant General de Police Ngirakobuca Gervais umugambi CNDD-FDD uramukeje imana izomushoboze umugambi CNDD-FDD uboneyeho n'akaryo ko gukenguruka ingendo nshasha yo gutunganya iby'igihugu bimwe bise budget programme ugahimiriza abahinga bose kwisunga ubwo rutonde rwiza ku neza y'abenegihugu n'imigambi bashize imbere umugambwe SNDD-FDD wongeye kumenyesha ICS kutazokwigira ushigikira abafukama mu nda abenegihugu abanyegeza ivyankenerwa ku benegihugu canke bakabigubagurisha ko ku biciro vy'umurengera umugambwe SNDD-FDD duhamagarira leta mvyeyi leta nkozi kwamurikanuye kugira ngo umwenegihugu yubahirizwe abagirwa nabo n'ubwo bubisha nabo bashengezwe hisunzwe amategeko y'igihugu honorable Tia Claver Nahimana uri mukuru w'umugambwe Sawanya Kodebo wakira gute ingingo y'umukuru w'igihugu ihindura zimwe mu nzego z'igihugu ahana cyane cyane tuvuge nk'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ego um, mu minsi mikeyi iheze twarakurikiranye ibyari ko biraba ku rubuga rwa politiki aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari amaze iminsi ashikiza amajambo akomeye ateye n'ubwoba yerekana yuko yavuga yuko igihugu kigeramiwe n'abantu bashaka kwanka iterambere ry'igihugu mm. ahubwo barizibira eh, kandi ari abategetsi bakomeye eh, akanavuga yuko mbere hoba hariho n'abashaka gutembagaza ubutegetsi bwiwe uh-huh. ibyo twabikurikiranye eh, abarundi turagira icyo tubivuze ko eh, mu kanya gatoyi rero ibyo bivuze yaciye ahindura eh, n'umushyikirangajwi wa mbere mu gato kandi acashiraho na leta inshasha eh, ubona yuko harimo benshi bahura muri iyo leta yakuyemo kandi barabashikiranganje bakomakomeye nko mu gisata cy'uburimyi byerekeye no kurangura imigambi yoteza imbere iki gihugu nk'uko wewe abyiyumvira ko twibutse yuko umukuru w'igihugu aho yimikwa yarashikirije imigambi ikomakomeye cyane rwose aha rero ubona uti uno munsi ashizemo nako ko gutembagaza inzego z'igihugu ukabona ibyo yamaze iminsi ashimikira ko hariho ko hariho abatari ko barateza imbere igihugu ubona ingingo nk'iyo ije muri iyo ntumbero y'ukuraho ibyo aho iyi ngingo amaze gufata eh, nkumbure abashikiranganji bashasha asizeho mm. yizeye birashobora kuvuga yuko arabo abo kurangura imigambi guteza imbere igihugu nk'uko abirondera ariko ku rundi ruhande nko ku byerekeye ibyo yasigura yuko hari abashaka gutembagaza eh, ubutegetsi biciye eh, mu nguvu ibintu amategeko y'igihugu atemera na gatoyi natwe muganga usanga nyafurika ibyo ntabyo twibaje tuti nkumbure ko yabivuze gutyo abo bantu arabazi abo bantu rero ni abo gushengezwa kuko yamaze kuvuga yuko eh, ari abantu batezezwa guhanwa yaranakoreye n'amajambo avuga ati imana izo bakubita ku mutwe bamererwe nabi dufise iyindi ngorane ndagaruka hano hafi eh, mugabo ikibazo bambaye cyerekeye ibi byerekeye iyi migambi mhm. iyi migambi mbega iyi leta ishizeho igiye gukora ibikorwa nk'uko abishaka mhm. icyo ni ikindi kibazo twizere ko arabo yizeye nkumbure yuko ibibazo bikomakomeye dufise ngaha muri kino gihugu abo bagiye guhangana navyo duce tubishimika ko mu kanya banze nje kwa honorable agaton rwasa umushingamateka urongoye umugambwe senel uravye uko umukuru w'igihugu imvugo amaze iminsi akoresha uno munsi rero byatanguye kuja mu ngiro inzego zimwe bazihinduye uhereye no ku rwego rudasanzwe rw'umushikiranganje wa mbere nk'ikucakira gute eh, ubwa mbere na mbere dutahure yuko umukuru w'igihugu guhindura umushyikiranganji wa mbere cyangwa guhindura umushyikiranganji mu nama shyikiranganji yiwe n'ibintu bisanzwe kuko niyo aba yarabagenye abonye yuko utakirangura amabanga nk'uko abyipfuza ni uburenganzira bwiwe kuguhindura akazana ubundi, cyangwa akaguhindurira ikibanza ibyo ni ibintu bisanzwe rero birategekanijwe mu mategeko ibyabaye rero hari bamwe bamenya barahatswe gusanuka mugabo ni ibintu bisanzwe rwose nta muntu byabwiza gusanura ngarutse no kuri ayo majambo yari amaze iminsi avuga byerekana yuko mu by'ukuri ibyo benshi twibaza ati none umwaka wa mbere uraheze harangutse iki imyaka ibiri iraheze ko tubona umenga nta kariro karimwo n'ibiki kumva urumva mu biwe nyine yizigiye ntibyagenda neza mugabo rero uyu munsi ikintu gishya kidutangaza ni uko n'ubundi ageze ngo arahinduye mugabo azanye n'ubundi abantu bo mu mugambwe wiwe gusa nagira ngo yari kubona yuko kumbure nimba ubwa mbere yibaza yuko abo umugambwe wiwe aribo bizokoroha yuko bakorana ibikorwa nagira ko uhita abona yuko bwa bundi adakwiye kwinuba abandi barundi batari mu mugambwe wiwe akibuka yuko ibwizwa shingiro ritamuha ububasha bwo gukumira ahubwo bimusaba kunwanisha abarundi no kubahuza mu buzima bw'igihugu bwose noneho akagira leta irimo abantu bapfa mu byiyumviro cyangwa mu migwi itandukanye ariko ibyo ntaco ko ariko yashimye kubigira turabyakira uko hano tukaraba rero ingene baza kubyifatamo mu gutora inyishu ya bya bibazo bihanze abarundi nabyo ni byinshi uyu munsi ikibazo cy'ubukene nta n'umwe yovuga ngo ukirengagiza nubwo hari abanyepolitiki bamwe bamwe kumbure bamerewe neza bavuga yuko ibintu ibigega bibogaboga ariko nk'icyo kibazo cy'ubukene ni ikibazo twese duhurira ko tutarabishima kuko none honorable urabye guhindura inzego nk'uko eh, mm. biza biri muri iyi nzira wumvirije ko mukuru w'igihugu yavuga n'ibyo bibazo byari bisanzwe mu gihugu mu bisanzwe ibanga rya mbere rya leta ni uko ikora ku buryo umunyagihugu wese ashobora gutera imbere iyo rero umugwi ugize leta udakoze muri iyo ntumbero kubihindura n'ibintu bisanzwe nimba rero avuga ati jewe mfise intumbero nk'umukuru w'igihugu yuko nteze imbere kino gihugu mugabo nkaba ntashobora kubikora ndi umwe akarondera bizigirwa kumbura akabona mu mugambwe wiwe twebwe abarundi icyo turindiriye ni uko tubona yuko abarundi dutera intambwe tujya imbere tubona yuko twisununuye mu kubaho kwacu tubona yuko habaye akarusho mu mibano y'igihugu cyacu n'ibindi bihugu tubona yuko abarundi nk'abarundi mu butandukane bwacu twubatse kuko rwa rw'ubumwe rw'intamenwa tutaguma dukekana dukumirana twitwaje imigambwe cyangwa ibindi bintu ibyo ari byo byose ibyo nibyo tubarindiriye ko nibabikora twese tuzotera impundu tuzokoma amashi nibyabagora uh-huh. tuzoguma dukoma karoti burya naho mwahinduye n'ubu ntacyo ntimuradushikira aho dushaka reka dushimike professeur juvenal ngurwa n'ubusa urongoye mrc rurenza ngemero umugambwe eh, umukuru w'igihugu amaze iminsi abivuga abishimika ariko uno munsi biratanguye kuja mu ngiro bishimikiye mu guhindura inzego zimwe mu nzego z'igihugu icyumviro cyawe icyumviro canje ni uko byabaye byiza yuko itariki indwi n'itariki umunani agira kijya gikorwa yakoze mhm. kubera ko iyo n'amajambo yaramaze iminsi avugwa byari biteye amakenga iyo atera abantu bari gushobora guca biyumvira ibintu byinshi mhm. yagize neza rero kugira ngo akore kijya yakoze guhindura umushikiranganje wa mbere n'abashikiranganje bakeya kubahindura n'ibintu bisanzwe kuko akazi karagabuwe eh, ngira ngo akarorero urabona twebwe nyine dukara mu manza nyine urugo afise urubanza baramuterera umugabo si watereka mhm. ahamagara undi ati nterekera umukuru w'igihugu nawe tubishyize mu za politiki ari hejuru agaca agira ati imigambi leta nayashinze ko ikora ngomba yuko wewe ari uyirangura be na leta uyiranguye nabi aragukuramo kuko niba umuntu aguterekeye nabi bagenda bakurira imisaya ngo ngo kwa naka nagiye ntasomye naho siwe mhm. ari uwo muteretse kwirukana umuteretse rero ni bisanzwe mhm. kubera iki umuteretse arakubwira ati abantu ntibagende badasome kandi ntutereke imice uraba bose nawe agaca atanga urankunzi amubogoza mm-hmm. ariko ukundi nabibonye ni uko atarabye ikibazo uburinganire bwacu bwose mm-hmm. gukura abo batanu ugasigazamwo cumi hanyuma ntiwongeremo n'abandi barundi kugira bagufashe kugira ngo batunganye igihugu neza haracari agahaze mbega aho handi yariko barondera mwe mugomba kuvuga gute mugiye mushimika muti yatoya umugambwe wiwe wonyene eh, ariko igirizwa shingira atahuri mutegeka habatora ibwizo shingiro ry'uburyoge eh, biragaragara yuko agira ati umuntu wese afise ico aterereye arafite ububasha bwo kujya muri leta ubu umubwiza nshingiro uriho ni uko bimeze none iyo wumva birashinyitse yuko abashobora kugira icyo bafashije leta have mu mugambi umwe bashobora kuva no muri cnr na frodebo na lorenza ngemero mbere n'abatagira umugambwe n'abigenga n'abigenga ni kubera iki none umuntu yoguma araba akarwi gatoyi niko agutereka nabi kuko ucuha abantu b'inshuti gusa ukibagira kandi kera n'akavantara aciye iwawe arengana uteretse waramusomye agaca abandanya inzira mhm. nta nkunzi ibyo rero narondera yuko no uku guhindura igice cya leta iyo yiyumvira n'abandi abarundi turi miliyoni cumi na zibiri zirimo imitwe mu migambwe yose no mu matara mu migambwe abantu bashobora kubifasha nawe nyine ahora abivuga ahora arondera izo ngorane igihugu gifise urabona umukuru w'igihugu yamushimika cyane cyane ku bintu bijyanye n'intwari ibereye ibiturire akavuga uko inzego zigenza kereka Nahimana umukuru w'umugambi sahwanya fodebu none wowe uno munsi ubona ibibazo bihanze uno munsi igihugu bibangamiye na cyane cyane izo nzego nshasha zigiye gukora aho zikwiye gushimikira ni hehe izo ngorane ziriho ibyo bibazo biriho kandi twihweje twebwe tuzavuga ko bimeze neza hamwe ibibazo tubona ingene bariko barabikorera ko mu mezi makeyi mu mwaka umwe canye mu mezi makeyi tube twabonye yuko ibibazo byamaze gufata ingume utomoye hamwe cyane cyane nabo nyene bamaze iminsi bariko baravuga eh. ku bibazo bihanze abanyagihugu biboneka n'ingoga ubukene turamaze iminsi tubona hari ubukene bw'isukari ubukene bw'igitoro ubukene bw'ibifungurwa bya nkenerwa cyane cyane mwe mu bamubona ah, hari inzitizi ari hehe ku bintu bishikira n'ingoga abanyagihugu ibibazo eh, nko mu byerekeye uburimyi ah. kuko ibifungurwa ni mu gisata cy'uburimyi bica byibonekeza neza yuko atamigambi ikomeye igihugu kitashizeho intwaro ijejwe guteza imbere uburimyi mm-hmm. eh, bica byibonekeza nta migambi ikomeye yashyizweho kugira ngo uburimyi eh, butere imbere twaguma tubyumva mu majambo gusa tukibaza ngo nibyo natari byo yaba ari byo ubu tuba tubona yuko umwimbu mm-hmm. usesekara eh, ntibyari byo rero ni ukuvuga rero yuko muri ibi bisata by'intwaro ibereye harabuze ikintu bukora kugira ngo haje imigambi ikomeye kandi bayehe uburyo bukwiye bayikurikirane neza kugira ngo turonke uwo mwimbu dukeneye na ibi byo kugira ngo urashobora kuvuga ngo uragura ibifungurwa hanze ubigura iki udafise amafaranga y'agaciro amafaranga y'agaciro nayo ava mu byo wimbuye ushora hanze mm-hmm. eh, utabikoze gutyo mm-hmm. ibyo bintu byo kugira ngo uzagura ibintu hanze uzobigura iki ibyo by'igitoro uzobigura iki utashoye ikaba nyinshi utashoye ipama ryinshi utashoye icyayi cyinshi utashoye izahabu nyinshi kugira ngo ayo mafaranga uzobigura gute hano hari ibibazo bikomeye ndagaruka bye claver honorable eh. agaton rwasa muri ko murashimika muti noneho hariho ibitaboneka imigambi itagiye ishyirwa mu ngiro nyezina kuki none wumva kuvata amakoperative ariho yego mugabo umwimbo wayo ni uwuhe hanyuma tugarukiye niwashaka kuri ibyo by'umwimbu murazi yuko baravuze bati ubu rero turashyizeho amakoperative ubu rero n'umwimbi wabaye mwinshi baca bashinga ikigo cyitwa ngo anagesa guca ukwegeranya uwo mwimbu mbere baravuga bati kugira ngo umunyagihugu yiyumve yiyumve ati ikiro cy'ibigori kidugijwe ku mahera amajana atandatu magana mirongo umunani mugabo bavuga ati wowe nihagera ko ugikenera uzokigura igihumbi na mirongo umunani mhm. jewe nakiguhaye ku majana atandatu na mirongo umunani umunsi ndagikeneye ngo ndakigura igihumbi n'amajana umunani aho hoho niyumva ko harimo agahaza urumva yuko harimwo abantu barondera kubyungukiramo gusumba kurondera rya terambere by'ukuri uno munsi agatorwa umushingamateka tugira tuti uravye muri ibyo bisata hanini bishikira n'ingoga abanyagihugu urabona ni naho hahinduwe cyane abashikiranganji ugira uti intambamyi ubona ziri hehe intambamyi si kuri abo bashikiranganji bonyine nabo bane uvuga bahinduwe namaze kukivuga intambamyi uko umugambwe bawurutisha inzego z'igihugu mhm. inzego z'igihugu ntizironke ububasha bwo gukurikiza amategeko nk'uko amategeko ari abantu ugasanga umenga bari ko bakorera umugambwe aho gukorera igihugu kandi urazi ntawe ukorera abami babiri reka ntibikunda urumva icyo tutarakivamo kandi icyo ni nacyo gituma hahandi hageze gushinga abantu amabanga baza kurondera mu mugambwe aho kurondera mu barundi muri rusange kuko intwaro ni iy'abarundi si iy'umugambwe ariko umutima utibagira ko hariho umugambwe uba waratsinze amatora umugambwe gutsinda amatora cyangwa kutayatsinda nicyo kimwe umaze kuramutswa amabanga y'igihugu ntuba ukibazwa n'umugambwe wowe ubazwa n'igihugu abarundi ni miliyoni cumi na zibiri zirenga umukuru w'igihugu ni umwe ava mu mugambwe sendedefudede aba barundi bose miliyoni cumi na zibiri bose tumuhanze amaso turakeneye amazi meza turakeneye ibitabo mu mashuri turakeneye ikintu kiriya ntitujya kuraba umugambwe turaba umukuru w'igihugu kuko niba biramutswa niba bibazwa aha rero mhm. tubumve neza mhm. kuba umugambwe watsinze cyangwa kuba umugambwe utwara ntibisigura yuko amabwirizwa y'igihugu acashirwa ku ruhande aguma aremerewe n'umugambwe kandi yabwirizwa kuremerwa n'amabwirizwa y'igihugu kuko niyo amurongora ibyo akorera abanyagihugu reka ndagaruka hano hafi eh. profesor juvenal ngogwa n'ubusa aho nyine tukiri kuri izo ntambamyi ubona zihanze eh, cyane cyane ibisata bishikira n'ingoga abanyagihugu by'ubuzima eh, bw'abanyagihugu ubona izi nzego aho eh, zibangamiwe uno munsi twavuga tutahari intambamyi bakwiye gushimikira ari hehe eh, mu by'ukuri ego umukuru w'igihugu yari amaze iminsi abivuga mbese sinzi haraheze iminsi yaravuze ati hariho abantu badashaka yuko hari abanyamahanga bazana imitahe ngaha baca baka igiturire cyangwa baca bazimya iyo poroje yabo bagasubira iwabo ati iyo mita itaje ntituzotera imbere yaravuze ati harenze iminsi icumi hari abantu bagize inama kugira abanyegeze igitoro kugira habe imigumuko yabivuga ngaha ku maradiyo n'amateleviziyo yanyu babigira kubera yuko hariho abantu inzego icyo bita ukuboko kutaboneka kuri hejuru kugira tuzitire iterambere ntiriboneke turondere inyungu zacu gusa ukuboko kutaboneka no kuvuga ko bafise abandi babaha amategeko bari inyuma bagira bati reka tuzitire iterambere ry'igihugu ntiribe twe twirondere inyungu zacu zonyine mhm. ku buryo kugira ibyo bihinduke n'ibi honorable agatorwa wasaje kuvuga kugira bihinduke nurabe mu barundi benshi kuko abarundi bafise icyo baterera mu gihugu ni benshi baba umugambwe bataba mu mugambwe none umuntu ugomba umuntu ajya kubagira umuntu kumukora nturabura shirije uraba umuntu ari umugambwe uraba uwabyigiye uraba gukora abantu niwe uraba mhm. mugabo baba barashobora kubwira ati n'urya igihe ari mu mugambwe ntibishoboka ugomba guteza imbere igihugu kuko kugira wegereze umunyagihugu intwaro ntugire urukomere rungana gutyo ibyo twabimuhanura babiduhanuje turavuga tuti ibi bintu by'amatora ntimuze musubire gusaba abanyagihugu intererano nawe nyine ntaco bafise kuko leta itoza amakori n'amatagisi nize iratora ku mwaka ku mwaka amafaranga yo kuzotegura amatora gutyo abanyagihugu eh, bagironga agahengwe eka ndetse n'ibyo hariho n'abashobora kudufasha bava mu makungu bagira bati bubidusaba twe twabafashe none wubitinyira iki ibintu byerekeye gufashanya n'ibintu bisanzwe utagira uburyo asaba mugenzi we erega ibi bintu by'amagara y'abantu urondera ko baguha inshansho bacagira ati turaziguha turazi ko ataburyo ufise mugabo ngo ntazo nshaka urondera yuko bagufasha no gutegura amatora ntuvuye ngo ntabyo nshaka kuko buhava bagira bati tuzoza kuyacungera bareke bayacungere none ko atacuhisha bareke baze bakuyacungera mhm. bagufashe kuyacungera nawe utore umunyagihugu Eh, eh, eh, nturinde kuzura mu guhoza ibyo adafise no guhindura bamwe mu bagize inzego za leta y'u Burundi duhereye ku rwego rw'umushikiranganji wa mbere muri studio turi kumwe n'abatumire batatu hari honorable Pierre Claver Nahimana umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu honorable Agatorwasa umushingamateka arongoye umugambwe Senel hamwe na professeur Juvenal Ngogwa n'ubusa umukuru w'umugambwe emerse rurenza ngemero profesor juvenal ngurwa n'ubusa yamaze gushimika cyane cyane yerekana ingene intambamyi twavuze ingorane twavuze zihanze igihugu uko zotorega umuti cyane karavera nahimana wowe izo ngorane zose mwagiye murashikiriza ubona zotoregwa gute umuti ushimikira kuri izi nzego nyine gutorera umuti w'izi ngorane zikomeye mu gihugu kandi bidahereye muri kino gihe ni ukuvuga guhindura guhindura ingene igihugu gitwawe eh, bisigura iki bisigura yuko umukuru w'igihugu niwe mukuru w'igihugu niwe shefu nta wundi niwe bibazwa si umugambi w'imigambwe mhm. ni umugambi w'igihugu umugambi uri ku butegetsi ntishobora kuvuga ngo uyu ni umugambi wanje ni umugambi w'igihugu turashobora kuvuga yuko umugambi perezida yashyikirije imbere y'abanyagihugu aho yimikwa aho nkumbure dushobora kuvuga tuti uwo ni umugambi eh, w'umugambi mhm. ariko uyu wundi mugambi mvuga si uwa ni umugambi w'igihugu cyose mhm. turashobora kuvuga kandi ingingo icyo twokwita impanuro amarekomandasiyo yatanzwe muri ya nama nkuru gukoma yahuza abaraba ibitunga by'igihugu kimwe bita forumu nasiyonari developema hajya haravugiwe ibintu byinshi baravuga imigambi myinshi yokorwa n'ingene byokorwa kugira ngo ibibazo byose turi ko turavuga ngaha bitura inyishu ariko gapia claver nahimana wakivuze uti guhindura uko igihugu gitwawe ko n'umukuru w'igihugu eh, yidogera abagize inzego y'uko bakora ibyabo aho guhindura bo hindura gute ega nibyo ndiko ndavuga so guhindura abantu gusa abantu guhindura abantu nibisanzwe mugashiraho abahinga muri ico cyo guhindura abantu ari umugambi w'igihugu utegeza kuraba mu gihugu hose uriya mugambwe iwawe honyine abari hanze hari abahinga bari hanze b'abarundi bamwe banatumirwa ngaha mu burundi bagatanga ibiganiro bikomeye kandi abantu bakabyemera n'umukuru w'igihugu akabyemera kwereka ibintu birakomeye twese tukabyemera nk'ibyo no kubiraba abo bantu bakajamwo mu bantu bavuga bati igihugu giteza gutwarwa gutya mu migambwe turabafise abantu bandi bashobora kujyamo bakavuga bati igihugu giteza gutwarwa gutya kugira ngo ibintu by'iterambere bikomere bisigura rero yuko umukuru w'igihugu atagera kuraba ntarabe umugambi we gusa mugaraba igihugu cyose mhm. urumva rero eh, niho bica bigorera kubera kuko kuraba igihugu cyose ibyo abandi bose bavuga ukaraba n'ibyo umugambi wawe uvuga hari nkumbu usanga ko biragora naho bigoranira mugabe bizoba ngombwa yuko dushaka kuva muri ibi bibazo umukuru w'igihugu uwo ari we wese wenyine ahari n'uwundi azoza wese ateza kuvuga ati ubu ujewe rero ndarya umutima amenyo ndaba igihugu sindaba umugambo wanjye wonyine ibyo rero abikoze gutyo mhm. aho tuzoteba nkumbura ibibazo tugorore tubivemo urakoze eh, Pierre Claver na Imana honorable Agathon Rwasa nawe ugira uti wumvirije izo ntambamye mwavuze uri kurabona inzego uko zahinduwe muri iki gihugu ugira uti zitora umuti zihangane gute n'izo ntambara biroroshe kandi biragoye eh. biroroshe mu gihe bokwemera kuraba ibibazo nk'abarundi ntibarabe ibibazo nk'abanyamugambwe yaba umukuru w'igihugu yaba inama shikiranganje yaba n'abandi batware gushika ku rwego hasi baca babiraba nk'abarundi gute kubiraba nk'abarundi ni ukuvuga iki mhm. ni ukuvuga yuko avuga ati jewe aya mabanga njejwe nayo igihugu igihugu kirimo abantu batandukanye abantu batandukanye mu migambwe abantu batandukanye mu madini abantu batandukanye mu mamuko ibyo byose byitwa yuko abarundi batandukanira ko ukavuga uti akwiteze ko iki na kiriya ariko honorable hariho ikindi kirengeye hiyo umukuru w'igihugu adoma urutoki kuri bamwe muri izo nzego kuba ariko bakora ibyabo none baba ariko bakora nk'uko umugambwe ubishaka eh, none ntibabikora uko nyine bavuga bati turi umugambwe ah. eh, erega aho nyine ni ukumutera intege kumbure abandanije muri iyo nzira akaza arakebura akaza arakosora kumbure abotera bagatahura yuko kuba uri mu mabanga bitaguha uburenganzira bwo kurenga uburenganzira bw'abandi mm-hmm. witwaje ngo uri mu mabanga mugabo naho nyine ndagaruka naho nyine biracagoye none ko n'ubundi mu guhindura yagarukanye wo mugambwe gusa ho twizere yuko uko kubona ibintu nk'abarundi dusigaje igihe kingana iki kuko ariko mu mugambwe harimo abatoza bakora uko abo mbere bakoze bibaye uko yobora amahoro yobora amahoro mugabo ntawoshoka byizera n'umunsi reka turimbire nibamara gukora tuzobona ati aba bantu baratandukanye n'abahahora cyane ni nk'abo nyine mugabo icyo baciza niyo nama jeno bagira niyo mpanuro jeno baha ni uko umuntu wese amaze kuronka amabanga y'igihugu ku rwego urwo ari rwo rwose guhera ku mukuru w'igihugu gushyika hariya hasi ni uko arengera ibyo akomotsemo twese dukeneye ikintu kimwe dukeneye kubaho neza dukeneye kubaho neza kubaho neza no kuvuga yuko turakenera gutera imbere mhm. turakenera kubona yuko mu mashuri ibintu bigenda neza ibitaro yuko abaganga babishoboye bafise ubuhinga bukwiriye ibikoresho bikwiriye imiti ikwiriye ibyo nibyo tuba dukeneye mu ishuri ibikenewe barabizi mu budandazwa hari ikintu cyokorwa nk'akarorero ubu wagenda ukaraba ubu bukene buba bw'isukari ntiboneka kandi tuzi ko yimbuka burya ibi byazananye ntibyazananye muri uko kuntu kuvuga ngo abantu bose bagomba kudandaza ibyo bintu abadandaza bakuru bakuru bose babwiza ko ari abantu bo mu mugambwe ubigize gutyo ninde adafite uburenganzira bwo gutera imbere ko ushatse ko atera imbere abo mu mugambwe gusa akongerako ariko ndakongerako eh. urabona byose bigaruka kuri icyo cimviro cyo kugurura eh, ikibanza cya politiki n'iterambere mhm. erega burya umunyagihugu ivyo akeneye si byinshi akeneye gufungura kugira haba akubahwa kujyana umwana kwa muganga no kumujyana mu ishuri ibintu bikeya ntubihavugira ni byinshi none uwo yogira icyo afungura gute inama isumba ingimba profesor mm, mm, mm, uh, urabye uko inzego zahindutse uno munsi n'akahe karusho ubona bigiye kuzanira uburundi n'abarundi nzobibara ndabibonye eh. n'abandi bakiza bahira gutyo yuko bazura abarundi bose umukuru w'igihugu mu kurahira yavuze ko atsindiye abarundi bose atamwana n'ikinono mugabo turabona yuko abo bashizemo ubwa mbere ingene bigenjeje icyonguma niyumvira ko byohinduka ni uko yohamagara n'abandi abahinga umuntu wese akajya mu kibanza akwiye kubera ubuhinga kubera ubukerebutsi ntaje mu kibanza kubera ko ari umugambwe ubu noneho hariho itegeko eh, ritandukanye ubuzi bwa politiki n'ubuzi bw'ubuhinga ubu niyo urondera umupuranto bararondera ko umupuranto ari mu mugambwe mugabo urabona nta na rimwe wibuka abandi amahamagara ba bandi niwashaka ndakunganiye mm. mm-hmm. sinibuka neza ingingo iyo ari yo sinzi ko ari ijana na mirongo ine na kangahe baravuga yuko nk'abashikiranganje uri kuvuga y'iryo tegeko y'ibwirizwa shingiro ry'u eh, eh. hari ingingo ivuga iti mu kugena abantu mu mabanga utwarira bose ni itegeko ngo urabe hose iyo utangiye gutangura gutanga amabanga mhm. nk'akarorero ibintu bintu by'ubumwe bw'abarundi nta n'umwe atarahera vuba bazojikira ubumwe bw'abarundi ariko rimwe rimwe hari aho wumva amajambo avugwa n'abantu bamwe bamwe ubona umengo bagomba kugarukana ya mvugo ya kera gucamwo abarundi imirwi kuko si ukuvugwa gusa mm. mhm. si ukubivuga gusa ni ugusabikanya mu by'igihugu byose by'igihugu hamwe umuntu agira ati mm. bariko baratamba uwo watarimwo ntiwiyumva ko umwuka abatambyi baneza neza bagaheza bari kumwe reka ndagaruka gato professeur icyaha eh. Claver Nahimana weho eh, nk'umukuru w'umugambwe Sahwanya Fodibu hari akarusho ubona muri izi nzego eh, zahindutse dufatiye ku makuru avugwa muri kino gihe ku isi mu gihugu cy'ubwongereza la reine est morte décédée toute nos profondes rwose urahojeje yego ariko aho biheze baciye bimika uyundi mwami ariko abongereza bamwe bavuga bati la rene morte vive le bisigura iki ibibazo birabandanya ni ukuvuga bavuga bati eri morte dans des conditions igihugu kimerewe uku n'uku n'uku nabi hari ibibazo mwe n'ibi nabo bavuga hmm. eh, ugasanga rero bavuga bati none ese bya bibazo bica bitora inyishu Eh, ariko kugira ngo ibi bibazo bitore inyishu nkumbura baje bazozana ukuboko kwabo nabo bagerageze mugabo kuzana bajya ah, jewe uko ndabibona si icyo kizozana akarusho gakomeye kugira akarusho gakomeye kaboneke hakenerwa ihinduka ry'ibintu byinshi bikomeye gusumba hajya ni ukuvuga yuko umukuru w'igihugu ateza kuraba ukundi igihugu cyotwagwa kugira ngo tuje eh, kurwanya ibi by'ubukene ntasubire kuraba ibintu gusa avuga ati e eh, umugambi wanje oya narabe abarundi bose narabe abahinga bose dufise mu burundi n'abari hanze b'abarundi babashiremwo mu guhangana n'ibibazo baturuka mu yindi migambwe baturuka batari no mu migambwe bamaze kubigaragaza ngaha mu burundi bakaba n'abatuma ko umukuru w'igihugu nyine yabatumye ko baraza baratanga ibiganiro uti igihugu cyohinduka gutya muri ibi ibisata byose bitwavuze baravuga ati ibintu byogenda gutya na gutya n'ubabandanya babivuga mhm. atabigenjeje gutya ngo afate iyo ntumbero abayashizeho bazogerageza ibishoboka mugabo sinibaza yuko hari ibintu bikomakomeye bazohindura bakavuga bati ari abatwara intara ari abagize bavuga ngo n'imbonera kuri za bigize katuzi neza ko aribo bategeka mm-hmm. umukuru w'igihugu arafise ububasha bwose bukomeye kugira ategeke abo bantu iyo bamukoreye nabi arabahindura mm-hmm. urashobora kumbwira uti none nubahanura iki ni ukuza baremera amategeko umukuru w'igihugu abahaye urakoze eh, intumbero azobaha izo ntumbero ndiko ko ndavuga bazikurikiza mhm. niyo mpanuro nuba urakoze eh, honorable agatorwasa wewe nawe akarusho ubona muri izi nzego nshasha zihindutse naka ntiwambaye umubeshi mvuze ngo akarusho naka eh. kuko ninjiye mvuga ngo ngo akarusho ngo naka naka nakaye eka none twari kuvuga tuti akarusho twizeye ni uko tubona yuko kumbure abagize inama shikiranganje bavuye mu mice itandukanye mugabo ubu bose bavuye mu mugambwe umwe ni wa mugambwe nyine urumva ni ahindutse mugabo inkoro kumbure nta abo nta maraso mashasha cyangwa ingufu nshasha bashobora kuzana barashaka kuzizana sinabya hasi mugabo tuzobibara tubibonye nk'uko ubundi yabivuze eh, ikintu gikwiriye inama jyewe nubagira ni uko mu mabanga bagiyemwo bumva yuko ari amabanga y'igihugu atari amabanga y'umugambwe umugambwe rero ntubaje ku bitugu ngo ubabuze gukora ibyo babwirizwa gukora bisunze amabwirizwa y'igihugu aha rero naho nyine umukuru w'igihugu afise uruhara runiniya burya ntibakwiye kubwira bariya bo mu mugambwe ati rero mw'abantu umwe ubu aba turi kumwe mu ntwaro abarundi bose baduhanze amaso twisunga ibwirizwa shingiro twisunga amabwirizwa y'igihugu mu kurangura amabanga igihugu cyatujeje mwebwe turabayoboka umugambwe mugabo ntimuturemere bagobaje hejuru y'amategeko abasubitse ku murongo ah, ibyo bintu bizohereza bigire gute bizagende neza aho rero ah. ni bimwe navuga nti nibasohoke bave muri sisiteme barabisha amaso y'abarundi ntibarabishe amaso y'umugambwe icyo gihe ibintu buke buke bizoheza bifata umurongo urakoze professeur Juvenal ngurwa n'ubusa nawe ubwira uti akamo wotera ikambere uhereye no ku mukuru w'igihugu no ku nzego nshasha eh, zigiye mu mabanga eh, nakahe eh, guhera ku mukuru w'igihugu hoho ni ngombwa nimwe barundi bavuge bati icyo ni cya mbere ikigira kabiri akamunotera si uko yahinduye uyu cankurya mm-hmm. oya nzobishima mbonye umwuko n'ikiriko mbega ubu bukene buduhanze by'igitoro mhm. by'ifumbire by'isukari umunsi byahavuye niho nzobe zagira nti bamwe yazana bwa bundi hari icyo bongeye ko ejo ngasanga umukuru w'igihugu jambo yivugiye wenyine ati ibyerekeye imishahara ngomba gukura ubusumbasumbane kandi nongere abakukurutse ndabaha akarusho ntibapfe nabi bafate umushahara bafata bagikora haheze imyaka ibiri ntibibe ubunyene kubera yuko e, ahandi iyo leta yohava usanga yokijije uwanse gupfa n'ibinyaruke noneho hariho n'imigenzo iyo leta yahora yari yatanguye n'ubusabusa nk'abakozi bahora baronka wasanze umushikiranganje w'ikiganiro cya leta abufuse adakurikije amategeko abugenga ataravaho nayo nyine ahamva akarorero ko ibyabaye muri kaminuza mhm. ivyo vy'uko umuntu yifatira umugambi kuva ubu ngo aha ndakuyeho abantu bashake bapfe ni ukuri ivyo bintu avyikuremo ndamusabe yuko nsabe niyo leta yarahashizeho mhm. bamufashe kugira ngo ikiringo ciwe azobatwara aka karere bigende neza ntibishoboka ko umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi atwara eh, east african community akarere ka afurika y'ubuseruko hanyuma leta ikamubuza kumvikana n'ibihugu bibanyi ntanze akarere k'u rwanda mhm. ikibazo cy'ukumvikana n'ibihugu bibanyi kive mu nzira gitere kive mu nzira inzira zibe nyabagendwa n'umurundi ashobore gushora amatomati yiwe hakurya abantu ubwira baze bashobore kuza baragura mu bihugu bibanyi nibagerageze bamufashe n'ukuri yumvikane n'ibihugu ntaje uko ariko arahunga igihugu ciwe ivyo nivyo tubona yuko iyo leta izo biri kuramufasha hanyuma nivyo kumvikanisha abarundi rero batahutse bagarutse bagasubira kumvikana izi mvugo zo kuguma bacamwo abantu imice ari ubwoko cyangwa imigambwe cyangwa uburere ndashimiye kandi n'abadukurikiranye bose mu mihingo itandukanye y'uburundi n'iy'isi urakoze murakoze namwe honorable pierre claver nahimana uri umukuru w'umugambwe sahwanya fodebu wakoze gushika hano ku nama naje ndashimiye radiyo televiziyo isanganiro dutumiye muri iki kiganiro muri iki kiyago gikomeye cyane rwose eh, ku buzima bw'igihugu muri kino gihe turi ko naha turangirije ikiganiro ku nama cuno munsi twari ko tuvuga akarusho kazananye no guhindura bamwe mu bagize inzego za leta y'u Burundi duhereye ku rwego rw'umushikiranganji wa mbere mu buhinga bw'ibyuma hari François akimana na desire nkuru nziza bose bitariho niba bahagarikiye kino kiganiro kiremeshejwe nanje ara desire bukeye neza